Iraila kamaika gaur osteguna da hau berri hon albistegia duzue berrio erratiaren albiste eman kezuna ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, bete-betean aeka e matrikulazio kampainan murgildurik dago. Hoi bezala irailarekin aekak matrikulazio kanpaina martxan jarri du berriozarko aeka e eguzki plazako hauzalo euskaltegian kokatzen da eta urrats guztiak eskaintzen ditu. Interestunek informazio hau onduoko telefonoetan zabaldezakete bederatzi lau zorrutzi, hogeita mar, 0602 edo 6 0 zazpi, bat, lareun telefonoan. Berriozar Institutuko ikasleak atxo hasi ziren ikasturte berriarekin. Lehen mailako ikasleak etapa berriari heldu zioten atzo egindako aurkezpenean, 2010ean Zabalduriko eraikina ezagutu zuten, egun Berriozar eta inguruko herrialdetako 300 bat gazte biltzen dituena zuzenki. Ikasturte hasierarekin ere eztabaidagarria izan den Lons abia puntuan jarri da. Jakin bezala asko izan dira lontzeri kontrakotasuna erakutsi dioten hezkuntza mugimenduak. Paula Medinaren protagonistas obra San Fermin txikiko kartela. Berriozarko jaien adirazle izan den neska izeneko kartelaren egilea, Paula Medina protagonistaz obrareken San Fermin txikitokoak azaldatuko ditu eta urresegati justuki Medinak 300 euroko saria jasuko du. Eta Infantzia Sin Fronteras Gobernuz Kanpoko erakundearen erakusketa ikusteko azken egunak. Niger herrialdean burutzen duten lanaren adierazgarri dira erakusketa osatzen duten bederatzei panelak hauek kulturgunean ikusi dira zehazki urrego larun batera arte. Ostira lunetan biharra Isabel larriunekin Gobernuz Kanpoko erakundearen arduradunarekin hitz egiteko parada izango dugu beti bezala elkarretzketa aldean. 2008ko Euskararen Astea gaur eh, aurkeztuko da. Arratxelego zazpietan, kulturgunean egingo den biltzar batean aurkeztuko da gaur Euskararen Astea. Horretan, aste osoko programa ezagutaraziko da, baita egunon potoloarena, irailaren ogeian larun batarekin ospatuko dena. Modu berean, biltzarrean, azken ukituak boro biltzearen, hainbat lan banatuko dira. Eta atzo, Mikel Lortigosa Euskararen asteko antolatzaileetariko batekin, hitz egiterik izan genuen eta hause luzatu zeguna. Batetik aurkezpen ofiziala, baina bezetik ere izan, egin nahi dugu egun horretan Esan nuke lan batxarra, esan nahi dut. Batetik aurkeztu, baina bestetik ere lotu e, bueno, ba, behar diren goza guztiak, eta bueno, e, baita ere animatu jendea parte hartzera, eta horretarako egiten dugu biharko batxarrura. Bestetik kuadrigien desafio ikuskizunean parte hartzea bultzatze aldera bideo bat kaleratu dute. Desafioa euskararen eguneko bazka osteak irutzeko sortua izan da eta horretan kuadrillak bertxotan dantzan eta antzezpenekin elkar lehiatzen dira. Irelaren nogeiko desafio ikuskizunean parte hartzeko, hauzal hor euskatikian eko dendan edo kale berritabernan tabernan izan barko da. Eta aipaturiko bideoa eguzkiplaza.neten ikusgai dago. Eta kirolen atala irekitzeko mendi denboraldiari helduko diogu. Mendien lagunek seireun talar hogeita bos metro dituen oteixon mendiarekin ekingo diote denboraldi berriari. Horretarako sunbila herri nafarrara urbilduko dira igandean bertatik higoera asiaz noz oi bezala. Guizzeko bedaratzetan iguzki plazan elkartuko dira mendizaleak. Eta kirolen atala utxi gabe azken egunak kararako eh, espinean izena emateko. Zuzenki gure herrian sendutako kirol jarduera honetan izena emateko aldia bihar bukatuko da. Informazio gehiagorako bederatzela duzortzi, hogeita mar, amazazpi, emaretzi zenbakia. eguraldiaz mintzatzeko unea du gorain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko direla dio gaurko iragarpenak atxalden zerua odei gutxirekin izango dugula bero deiak garatuko dira ziurraski eta aireari daukionean norabide aldakorreko aizzeo lebiliko da atxaldean iparriki aldetik finkatuz tarte biziekin eta temperaturei daukionez minimoetan aldaketarik ez eta maksimoak gaur gutxi jeitsiko dira. Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen urduetan berriozar erratiaren sintonian, fmkoen.zortzian edo orduro interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.